İmtihan gəldiyi zaman bu beş şeyi xatırlasanız, əhval ruhiyyəniz daim gözəl olacaq. Həmişə Əlhəmdülilləhi alə kulli həl Hər bir halda Allaha həm sənalar olsun deyə şükürlər edəcəksiniz. Sizdən vəziyyətiniz necədir deyə soruşan adama həmişə hər şey əladır, əladır, əladır deyəcəksiniz. Heç vaxt giləylənməyəcəksiniz. Başlarına gəlmiş müsibətlərə görə ruhdan düşməmiş, əksinə sevinən, sabit qədəm olan, əməli salih möminləri uca Allah öz kitabında belə vəsf edir. وَكَأَيِّن مِنْ نَبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعه وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصر على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Diqqət edin ayəyə. Neçə-neçə Peyğəmbər olmuşdur ki, bir çox dindarlar, möminlərlə birlikdə vuruşmuşlar. Allah yolunda cihad etmişlər. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də düşmənə boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevir. Onların dedikləri ancaq, ey Rəbbimiz, günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla, qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et olmuşdur. Ancaq belə dua edə bilər. Beləliklə Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl axirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir. O peyğəmbərlər və onların ardıcıları bu dünyada dillər əzbəri olublar. Ahirətdə də cənnət sakinlərindən olacaqlar. Ən böyük uğur budur, qardaşlar. Bu uğuru qazanmağın səbəbi də nə oldu? Səbr. Səbr edib Allaha dua etməkləri. Bundan əlavə, əhval-ruhiyyənin həmişə yaxşı olması üçün sizə Allahı xatırladacaq, mömin adamlarla dostluq etməyi və pis niyyətli alçaq adamlardan uzaq durmağa nəsiyyət edirəm. Yaxşı, bəs yaxşını yamandan necə ayırt edək? Axa, zahiri görünüşdən hamısı möminə bənziyir. Zahiri əməllərindən hamısı müsəlmana bənziyir yaxşını yamandan necə ayırt edək, qardaşlar? Bunu bilsəniz, dostunuzu düşməninizdən ayırt edə biləcəksiniz. Diqqət edin Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə. Rasulullah s.ə.v bir gün sahabələrinə deyir, sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verinmi? Sahabələr bəli deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, o kəslər ki, onları gördükdə Allah yada düşür. Allah subhanətə alə bizləri o kəslərdən etsin. Amin. O kəslər ki, onları görəndə imanın artır. Yalnız Allahdan, onun Peyğəmbərindən, sallallahu aleyhi və səlləmdən, İslam dinindən imanı artıracaq gözəl-gözəl söhbətlərdən danışır bir-birindən hal-əhval tutur, bir-birinə dəstək olurlar. Doğru yola istiqamətləndirirlər. Digər hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, yaxşınız o kəsdir ki, ondan yaxşılıq umulur və şər əməllər gözlənilmir. Budur yaxşı adamın xüsusiyyəti. Arxana insan ki, bu adam ancaq yaxşılıq edir, və heç vaxt ondan şər əməl gözləmirsən. Ehtiyat etmirsən. Başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. İnsanlar arasında elələri də vardır ki, onlar xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan açardılar. Xeyir qapılarının açarları əlində olan kimsənin xoş halına, Baxın, görün, o mömin ki, ancaq xeyir qapılarını açır, şər qapılarını bağlayır, yanında qeybət edənin ağzının üstündən vurur ki, Allahdan qorx. Dostların arasını vuran olanda ifşa edir ki, qardaşlar, bu dələduz, bu şər, bu yaramaz insandan ehtiyatlı olun. Şər yaxmaq istəyən adamın həmsinin, şərinin qabağını almağa çalışır. Budur xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan əməli salih mömin adam. Yenə Rasulullah s.ə.v hədislərin birində demişdir. Yaxşı dostla pis dostun məsəli qətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Qətir satana gəlincə ya o sənə ətir bağışlar, ya sən ondan ətir alarsan, ya da ondan gözəl iyi gəldiyini duyarsan. Qardaş, bax gör, oturub durduğun adam sənə gözəl təsir edirsə, oturub durduqca sənin də əxlaqın düzəlirsə, o adamdan möhkəm yapış. Budur, gözəl, əməli salih dost. Belələrinin üzündəki nuru və heybəti, ha belə onların gözəl davranışını və raftarını gördükdə ancaq xeyrxalq işlər yada düşür. Onlar barədə uca Allah belə buyurur. Daha dəqiq desək, Allah subhanahu wa ta'ala onları belə vəsf edir.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 Allahın ayələri onlara oxunduğu zaman imanları artar, yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər, namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Məhz onlar həqiqi möminlərdir. Diqqət edin, Allah s.ə.v. onları necə tərif edir? Möminlər ancaq o kəslərdir ki, və ayənin sonunda məhz onlar həqiqi möminlərdir bu beş xislət sizdə varsa, bu möminlərdən hesab olunursunuz. Yoxdursa çalışın, onu əldə edəsiniz. Əldə etdikdən sonra sizin mükafatınız bilirsiniz nə olacaq? Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzu vardır.